Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր մասնակցել է ոստիկանության ծառայողի օրվան նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Արցախի նախագահը ստորագրել է հրամանագիր 2019 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու եւ զորացրում կատարելու մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանաբարձր է գնահատել Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի գործունեությունը։ Հայաստանի նախագահը պատասխանել է ադրբեջանցի ուսանողի հարցին։ Ստեփանակերտում կազմակերպվել է Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ քննարկում։ Այժմ այս եւ յուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 29-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի ոստիկանապետ Իգոր Գրիգորյանը, քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների համապատասխան կառույցների փոխգործակցությանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Այսօր Արցախում նշվել է ոստիկանության մասնագիտական օրը։ Հանրապետության ոստիկանությունում տոնական օրվա կապակցությամբ տեղի ունեցած հանդիսավոր միջոցառմանը ներկային գտնվել նաև նախագահ Բակո Սահակյանն ու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Юлия Ваняни репортажа. Արցախի հանրապետության ոստիկանությունը նախկին ներքին գործերի նախարարության իրավահաջորդն է։ Համակարգը մասնագիտական օրը սկսել է նոեմբերի 30-ին նշել այն բանից հետո, երբ ԼՂՀ ազգային ժողովը 2001 թվականի նոեմբերի 30-ին ընդունել է ոստիկանության մասին օրենքը, համաձայն որի ներքին գործերի նախարարությունը վերակազմավորվել է ոստիկանության։ Մասնագիտական տոնն Արցախյան գործընկերների հետ անցկացնելու նպատակով Արցախը ժամանել Հայաստանի ոստիկանության պատվիրակությունը ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ։ Նախքան տոնի կապակցությամբ հանդիսավոր ժողովը սկսել է հանրապետության նախագահը հյուրերն ու ոստիկանության ծառայողները ծաղիկներ խոնարեցին ոստիկանության շենքի բակում տեղակայված Արցախյան ազատամարտում նահատակված ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող խաչքարին։ Արցախի հանրապետության ոստիկանապետ, ոստիկանության գնդապետ Իգոր Գրիգորյանն իր շնորհավորանքի խոսքում կարևորեց այն դերակատարությունը, որն ունեցել են դեռևս խորհրդային միլիցիայի աշխատակիցները Արցախյան պատերազմի տարիներին։ Այսօր էլ համակարգը շարունակում է ծառայել ժողովրդին ժողովրդին։ Մեր պետականության կերպման այս կար ժամանակահատվածում պետական ինստիտուտների կայացման հետ մեկտեղ էականորեն բարեփոխվել է նաև ոստիկանության համակարգը։ Կարող ենք արձանագրել, որ փոխվել է նաև ոստիկանության գործնեայության վերաբերյալ հասարակական ընկալումը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքների եւ ազատությունների ապահովումը այն գերնպատակն է, որին կոչված է ծառայելու պետությունը իր ողջ իրավապահ կառույցով հանդերձ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը բարձր գնահատեց ոստիկանության նախկին ու ներկա աշխատողների ավանդը համակարգի կայացման ու նրան վստահված գործառույթների իրականացման գործում։ Մեր քաղաքացիների հանգիստ ու անվտանգ առօրյայի ապահովումը, նրանց օրինական շահերի իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը պետության գերագա խնդիրներից են եւ կարեւոր տեղ են զբաղեցնում Արցախի պետականաշինության գործընթացում։ Անհրաժեշտ է հետևողական աշխատանք տանել ինչպես արկաձերբերումների պահպանման ու զարգացման, այնպես էլ ծերությունների վերացման ու բացթողումների շտկման ուղղությամբ։ Այս խնդիրների արդյունավետ լուծումը պահանջում է հանրապետության շահագրգիռ կառույցների հետ սերտ համագործակցություն, ինչպես նաև Մայր Հայաստանի համապատասխան գերատեսչության հետ հաստատված կապերի խորացումն ու այնու, ինչի համար կան բոլոր նախապայմանները։ Դրա ապացույցներից է նաև, որ այս տոնական միջոցառմանը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պատվիրակությունը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ պարոն Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ ոստիկանության գնդապետ Վալերի Օսիպյանն ընդգծեց այն հերոսական նվիրումը, որը ոստիկանության համակարգի ծառայողները ցուցաբերել ու շարունակում են ցուցաբերել պատերազմի եւ հետպատերազմյան պետականաշինության տարիներին։ Համոզված եմ, որ հայրենասիրության ու նվիրումի այս ընթացքը անկասելի լինելու։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ոստիկանական կառույցների եւ բարական համագործակցությունը ու զինակցությունը շարունակելու են այնպիսի արդյունքներ արձանագրել, որոնք օրինակելի կլինեն աշխարհի ավելի շատ պետությունների ու ժողովուրդների համար։ Մասնագիտական օրվա 17-րդ տարեդարձի կապակցությամբ նաև ապարքեվատրումներ եղան։ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով, ինչպես նաև ուժային կառույցների ղեկավարների ու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով ոլորտի մի շարք աշխատողներ արժանացան կոչումների, մեդալների, արժեքավոր նվերների ու խրախուսական ապարքևների, իսկ Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի ու պատերազմի տարիներին զոհված ոստիկանների հարազատները միանվագ դրամական նպաստների Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ոստիկանության ծառայողի օրվա արթիվ նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Ուղերձում ասված է. Ոստիկանության հարգելի աշխատակիցներ եւ վետերաններ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների, մարդու հասարակության եւ պետության շահերի պաշտպանությունը, հանցագործությունների կանխարգելումը եւ դրանց դեմ պայքարը, իրավախախտումների նախականխումը ապահովելուն ուղղված ձերծարայությունը կարեւոր տեղ է զբաղեցնում մեր պետականաշինության գործընթացում։ Վստահ եմ, որ դուք քաջ գիտակցում եք ձեր պարտականությունների պատշաճ կատարման անհրաժեշտությունը, որ հենց ձեր արհեստավարժ ու սկզբունքային աշխատանքով, մարդկային ու բարոյական որակներով, մասնագիտական համապատասխան ունակություններով ու անձնվիրությամբ ըստ ամենայնի նպաստում եք ոստիկանի դերի եւ պետության հանդեպ քաղաքացիների վստահության բարձրացմանը, հասարակության մեջ հանգիստ ու առողջ մտնոլորտի պահպանմանը։ Պետությունը հատուկ ուշադրության կենտրոնում է պահում համակարգում արկա խնդիրները, որոնց արդյունավետ լուծմանն են ուղղված իրականացվող բարեփոխումները։ Ձեր աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման նպատակով կատարվող աշխատանքները կրելու են շարունակական բնույթ։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ ոստիկանության ծառայողի օրվա արթիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, մեծագույն հաջողություններ ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է հրամանագիր 2019 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու եւ զորացրում կատարելու մասին։ Ըստ հրամանագրի 2019 թվականի հունվար ամսում կանցկացվի Արցախի Հանրապետության Արական սեռի այն քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության ձմեռային զորակոչը, որոնց 18 տարին լրանում է մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, ինչպես նաև այն քաղաքացիների, որոնց նախկինում տրված պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքը դադարել է մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Հրամանագրի համաձայն 2019 թվականի հունվար ամսում կզորացրվեն օրենքով սահմանված ժամկետում պարտադիր զինվորական ծառայությունը անցած զինծառայողները։ Այդ մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը այցելել է Քերոլայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն։ Պաշտպանը ցանոթացել է 20-ամյա կենտրոնի պայմաններին, որոնք միտված են տարբեր ֆիզիկական ու մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց վերականգնմանն ու զարգացմանը։ Նա բարձր է գնահատել կենտրոնի դերակատարությունը արցախցիների առողջության վերականգնման գործում, կարևորելով, որ այն անվճար հիմունքներով սպասարկում է բոլոր տարիքի անձանց, ինչպես նաև նշանակալի աշխատանք է կատարում հասարակության մեջ հաշմանդամների ինտեգրման ուղղությամբ։ Արտակ Բեգլարյանը եւ կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Վարդան Թադևոսյանը մտքեր են փոխանակել հետագա համագործակցության շուրջ, պատրաստակամություն հայտնելով խորացնել երկու կառույցների միջև արկա փոխգործակցությունը հաշմանդամների իրավունքների պատշաճ պաշտպանության նպատակով։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ Երկրամասի Օտտո ֆոն Գոյերիկեի համալսարանում դասախոսների եւ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ պատասխանել է Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ադրբեջանցի մասնակցի հարցին։ Նախագահ Սահակյանը մասնավորապես Սարգսյանը մասնավորապես ասել է. Մարդկության տեսանկյունից ողբերգություն է այն, ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Ուզում եմ մի կարևոր բան շեշտել, մարդիկ են մահացել ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանում։ Կարծում եմ պետք է անենք հնարավոր ամեն բան ստեղծելու արդար եւ խաղաղ միջավայր խնդրին լուծում տալու համար։ Արդյոք դա հեշտ է տրվելու։ Ոչ, սակայն մենք պետք է փորձենք դա անել այսօր, այլապես ձեր եւ մեր երեխաները տարիներ անց ստիպված են լինելու նույն հարցը տալ։ Ոստի ժամանակն է լուծել խնդիրը։ Միմյանց մեղադրելու այս ձևը ինձ համար անընդունելի է, դրանից ոչ ոք չի շահում։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, ասել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ հույդական Վահրամ Բալայանը թե Արցախի թե Հայաստանի իշխանությունները պետք է ձեռնպահ մնան ներքաղաքական վիճակի վերաբերյալ կարծիք հայտնել եւ չխառնվել։ Իհարկե Հայաստանն ու Արցախը հարազատ են, բայց որ เป զի որոշակի լարվածություն չլինի, պետք է չխառնվել։ Մեզ համար անչափ կարևոր է երկու հայկական պետությունների համերաշխությունն ու միասնականությունը։ Պետք է ձեռնպահ մնալ փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելուց։ Ես այդ կարծիքին եմ, ասել է Վահրամ Բալայանը։ Վերջերս Երևանում կայացավ գյուղական կյանք եւ ավանդույթներ խորագրով փառատոնը, որին մասնակցում էին նաեւ մենատնտեսներ Մարտակերտի շրջանի Հաթերք եւ Թալիշ համայնքներից։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Գյուղական կյանք եւ ավանդույթներ խորագիրը գրող փառատոնը Երևանում անցկացվում է 2014 թվականից։ Ամեն տարի փառատոնին Արցախն իր մասնակցությունն է ունենում դրանով իսկ մասնակիցներին ծանոթացնելով Արցախյան բերք ու բարիկին։ Այս տարի էլ բացառություն չէր։ Փառատոնին, որին այս անգամ ներկայ է նաեւ Վրաստանի եւ Սիրիայի մասնակիցներն, որպես ավանդական մասնակից իր արժանավոր տեղն ուներ նաեւ Արցախը։ Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության վարչության պետ Արամ Բադալյանի խոսքով Կանանչ արահետ հասարակական կազմակերպության կողմից հրավեր ստացանք 14 թվականից արդեն իսկ կազմակերպվող գյուղական կյանք եւ ավանդույթներ Բերքի փառատոնի։ Փառատոնը առաջին անգամ կանանչ արահետ նախաձեռնությամբ աջակցեցին Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը եւ Երևանի քաղաքապետարանը, որոնը մեծ հաջողություններ ունեցավ փառատոնի ընթացքում։ Այսինքն նպաստեց բնակիչների օրգանիկ գյուղատնտեսական արտադրանքի ձեռքբերման, ինչպես նաև հյուրերի տեղում ցանոթանալով Հայաստանի գյուղատնտեսությանը։ Մոտ 200 տաղավարից Արցախի մասնակիցները հիմնականում երկու տաղավար էին զբաղեցրել, որոնք արժանացան այցելուների մեծ ուշադրությանը։ Մեր մոտից Արցախի ներկայացուցիչները հիմնականում երկու տաղավար էին զբաղեցրել՝ Մարտակերտի շրջանի Հաթերգեփ Թալիշ համայնքներից էին ներկայացուցիչները, իսկ ընդհանուր փառատոնի մասնակիցների խումբը կազմում էր մոտ 200 տաղավար։ Արցախյան թթի օղի, ճրեր, նրան հյութեր եւ իհարկե Արցախյան ավանդական ժենգյալով հաց։ Արցախի բերքն ու բարիկը համտեսեցին փառատոնի ներկա մասնակիցներն ու իրենց հիացմունքն արտահայտեցին։ Փառատոնը հիմնականում մեծ շուկով էին նշում, նենց երաժշտությամբ, տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հայտարարություններով իրենց անձամբ տաղավարներով ցուցադրելով։ Նշենք, որ փառատոնին Արցախի մենատնտեսների հետ ձեռք են բերվել նոր պայմանավորվածություններ մեր արտադրանքն այլ երկրներ արտահանելու համար։ Եվ միանշանակ նման հանդիպումը մեզ համար դրական էմոցիաներ թողեց Եվ ամենից կարևորը պետք է նշենք, որ այս փառատոնը կարելի է տարբերել բոլոր այն փառատոններից, որովհետև ինքը զուտ օրգանիկ գյուղատնտեսության զբաղվող միջոցառում էր, իսկ այսօր օրգանիկ գյուղատնտեսությունը արդեն իսկ աշխարհում փորձում է իր տեղը, այսպես ասած, ունենալ, որովհետև մակրո էկոլոգիապես արտադրանք ստանալը ունի մի շարք առավելություններ, քիչ քանակ, սակայն բարձր որակ ապահովելով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտունու շրջանում տարեստարի բարձրանում է արեստակցական միությունների դերն ու նշանակությունը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Արեստակցական գազམ་ակերպությունների միության նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանի հետ մեզ ուրույթի ընթացքում խոսեցինք միության այսօրվա դերի մասին։ 3 տարի առաջ գրանցվել էր 96 սկզբնական արմենիական գազམ་ակերպություն 2142 անդամով։ Այս տարի ավելացում է նախատեսվում։ Վարանդաշին Թագբահնի դրական ընկերությունն իր աշխատողներով անդամագրվելու է կառույցին։ Կատարվող աշխատանքների հետ աշճանաբար մեր հասարակության համար դրական առումով տեսանելի է դառնում շրջանային արհեստակցական կազմակերպությունների միության գործունեությունը։ Արդյունքում վարձրանում է կառույցի դերն ու նշանակությունը։ Միության յուրաքանչյուր անդամ ցանկացած հարցով դիմում է, ինչը խոսում է այն մասին, որ ահմիություն հասարակություն կապ նարկա է եւ ամառապնդելով միտում հաջողվել է իրականացնել իրատեսական ծրագրեր, հանդես գալ արկազմակերպությունների եւ անդամների շահերի պաշտպանության, լուծում տալով աշխատանքային վեճերի լայնվածությունների տնտեսական սոցիալական հարցերի։ 2018 թվականի շրջանում գործատու աշխատող հարաբերություններում գրեթե խախտումներ չեն արձանագրվել։ Սա համագործակցություն է դժվարշակազմի հետ։ Համագործակցում են նաև շրջանի տարածքում տեղակայված զորամասերի հրամանատարության, շրջանի ուսումնական հաստատությունների, հիմնար ձեռնարկությունների հետ։ Հայկական միջօրեական Շվեդիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը եւ սկանդինավյան արձագանքը վերնագրով ցուցադրություն է բացվել։ Այն նվիրված է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի եւ արժանապատվության եւ այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օրվան, ինչպես նաեւ ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ընդունման 70-ամյակին։ Ցուցադրության բացմանը ներկայ էին խորհրդարանականներ, դեսպաններ, Ստոկհոլմում հավատարմագրված դիվանագետներ, ինչպես նաև շվեդական հասարակական գործիչներ։ Ցուցադրությունը կգործի մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ, լեռնային շրջաններում թաց ձյան տեսքով վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության հրավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։